بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنا الله صلى الله عليه وسلم ويرام أمشي من تفاضل الموسع أسية الدرام الله inşallah meleklerle bağlı mevzu bitireceğiz. bax, az qalıb. Ondan sonra imanın üçüncü ərkanı gəlir. Bu da kitablara olan imandır. Allahın nazil etdiyi kitablar. Sonuncu fəsil mələklərin kafirlərə və fasiqlərə qarşı olan münasibətindən bəhs edir. <coughs> Kafirlərin içində ən pis əməl edən küfürlərindən başqa, Allahın kar etməklərindən başqa, ən pis iş tutan, əməl edən qut qövmü olur. Qut qövmündən əvvəl məlum deyildir ki, kimsə bu əməli etsin. Bizə məlumdur ki, ilk dəfə bu işi görən, yəni kişinin kişi ilə cinsə əlaqəyə girməsini Lut qövmündən başlayıb. Lut qövmü edib. Və öz qolunun da başına mələklər nə oynatdığını Quran-ı kərimdən oxuyub təsdiqini tapa bilərsiniz. Mələklər Yunus <clears throat> Peyğəmbərin yanına gəlir. Cavan, gözəl oğlan qiyafəsində. Və bütün qövmü bundan xəbər tutur. Gəlirlər ki, o cavan uşaqları ver bizə. Yunus Aleyhisselam deyir ki, Allahdan qorxun. İstəyirsəniz mənim qızlarını götürün. Amma qırmaqlarla işiniz olmasın. Onlar da deyirsən, bilirsən bizə nə lazımdır. Bizim sənin qızlarına ehtiyacımız yoxdur. Mələklər də deyir ki, sənin işin yoxdur. Sən ailəni də götür həyat yoldaşından başqa. Həyat yoldaşı kafir olur. Ailəni götür həyat yoldaşından başqa. Çıx. Çıx bu məmləkətdən. Gör biz onların başına nə oynasız vaxt. İbn Kəsir bidəyə və nihayədə deyir ki, Cəbrail aleyhissalam bir qanadı ilə onların hamısını yerlə yeksan edir o qövmü. Bəzi dar düşüncəli alimlər, əgər alim demək olarsa onlara tırnaq arası, bu ayədən nəticə çıxarırlar ki, qadınla arxadan cinsi əlaqədə olmaq olar. Necə? Deyirlər ki, görürsünüz burada Allah Teala kişi ilə arxadan cins alacağını inkar etdi. Və Lut aleyhissalam onların istəyini, onlar nə istəyirdi? Arxadan cins alacaya girməyə. Lut aleyhissalam onlara kimi təklif etdi? Qadınlara. Deməli, qadınlara belə etmək olar. Bu batil nəticədir. Çünki bu nəticə. Əvvəla Fətu hərtəkum ənnə şi'tum ayəsinə ziddir bu ayə ki, Allah subhanətə alə deyir, istədiyiniz yerdən qadınlarınıza yaxınlaşın, ya, lakin Allahın buyurduğu yerdən. İstədiyiniz tərəfdən, istədiyiniz istiqamətdən, lakin Allahın buyurduğu yerdən. Buna ziddir. Və bir də Peyğəmbər s.ə.v-in nə qədər hədisləri var ki, Rasulullah s.ə.v qadağan edib, haram edib. Və bu hədislərə ziddir. Bu da dəlildir ki, o kəslər ki, deyir, Quran ayəsi, e, Quran-ı kərim mənə kifayətdir onlar mütləq azacaqlar. Quranı izah edən Peyğəmbər s.ə.v var. Peyğəmbər s.ə.v ehtiyac olmasaydı, Allah s.ə.v onu seçməzdi. Quranı özün oxuyub başa düşə bilsəydin, yəni özün oxuyub başa düşəcək, düşəcəyin tərzdə olsaydı Quran-ı kərim, ki, əsasən oxuyasan və başa düşəsən, onda Peyğəmbər s.ə.v niyə görə göndərirdi Allah s.ə.v? Göndərirdi ki, göndərmişdi ki, insanlara başa düşülməyən ayələri başa salsın. Bəli, elə ayə ola bilər ki, insanın heç Peyğəmbər s.ə.və ehtiyacı olmasın. Allah təkdir, bəs salam. Ehtiyac yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.və izah eləsin ki, təkliyi necədir. Necə ki, bir qadın gedir yolla, görür ki, bir nəfərin ətrafına yığılıb bir min nəfər. Soruşur o kimdir? Deyirlər, o qazidir. O kəlam əhli. Qazidir, deyir, Niyə yığışmırsınız ətrafına? Deyir, o neçə cür 20-yə yaxın ispat gətirir ki, Allah təkdir. Qadın da deyir ki, məyər bu göy, günəş, ay Allahın olmağına ispat deyil. Nəyə var o fəlsəfi ispatları götürək, onunla Allahın olduğunu ispat edək? Bütün bu yaradılanlar Allahın varlığına ispat deyil. Həmsinin Quran-ı Kerimdə elə ayələr var ki, bəli, özün oxuyub başa düşə bilərsən. Amma elə ayələr də var ki, ona mütləq izah lazımdır və bu izahı da ayələr kimə nazil olub, o edə bilər. Bu Allah buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sənə zikr nazil etdik, Quran, onlara nazil olan həmən bu Quranı izah edəsən. Peyğəmbərlik iddia edənə de ki, Əgər bu ayə sənə aiddirsə, yəni biz sənə nazil etdik ki, bu Quranda olanları insanlara izah edəsən, onda filan ayəni mənə izah et. Bir çətin ayə deyə ona, gör izah edə bilir, yoxsa yox. Mira, miras məsələn, ya zəkat ayələrini də gör izah edə biləcək, yoxsa yox. Aciz qalacaq izah etməyə. Həmsinin mələklər <clears throat> kafirlərə lənət oxuyur. Allah subhanahu teala ilə bərabər Allah teala deyir ki İnnellezine keferu və mətu və hum kuffarun O kəslər ki, küfür etdilər və kafir kimi öldülər. Bu çox hikmətli ayədir. Çox incəlik var burada. Allah subhanahu teala demədi ki, o kəslər ki, küfür etdilər onlara Allahın lənəti olsun, mələklərin və insanların lənəti olsun. Aleyhim lənətullah və mələkir və nəsə əcməyin bütün insanların lənəti. Xeyr, və kafir kimi övgülər bilirsiniz. Bu dəlildir ki, kafir olub kafir kimi ölənə, hə? bəli, Allahın lənəti düşür mələklərin və insanların. Firavundur, Əmruddur, Əbuləhəbdir, şeytandır və s. və s. Kafirlər, müşriklər. Amma onun kafir kimi ölüb öldüyünü yəqin bilmirsənsə, onun dalınca sövmək olmaz. Sövmək, lənət etmək olmaz, qadağandır. Heç kəs bilmir qeybi ki, ölənə yaxın o tövbə edib yoxsa yox. Elə isə, qardaşlar, <clears throat> istəyir ixmanlardan olsun, istəyir əşarilərdən olsun, istəyir, nə bilim, mütəzili olsun, sufi olsun, şiyə olsun, kim olur olsun, hər hansı bir alim azdırıb tutaq ki, bir böyük toplumu bu alimi sevmək olmaz. Demək olmaz ki, Allah lənət eləsin, bu qədər adam azdırdı. Allah ona layiqli olanını versin. Ona nə layiqdir cəzadır, mükafatdır, bəlkə tövbə edib. Allah onu özü bilər, necə verər. Sən isə dilini qoru. Həmçinin mələklər o qadın ki, əri onu yatağına dəvət etdikdə onun istəyini rədd edir. Səhərə qədər mələklər ona lənət edir. Bəzi rəvayətdə də əri ondan razı qalana qədər mələklər ona lənət edir. Həmçinin o şəxs ki, qardaşına qarşı müsəlman qardaşına qarşı dəmir qaldırır. İstər ciddi şəkildə, istər zarafatla, fərqi yoxdur. Ələklər onu lənət oxuyur. Heç kəsin üstünə nə bıçaq, nə vulka, nə bilim, dəmir olan əşyə qaldırmayın. Olmaz. Bilin ki, belə etsəniz, mələklər sizə lənət oxuyacaq. İndi görün, bir-birinə qılınc qaldıranlar, bir-birini öldürənlərin halı necə olacaq? Və bir də melekler yalnız bilirsiniz ki peygamberlerin gözlerini görseniz peygamberler onları görüb kafirler ise ve bir de sahabeler başka simada onları görüb Ama kafirlər heç onu da görməyir və buna görə də etirazla deyirlər ki Ləvlə unzil aleynə mələikə Nəyə görə Allah Teala Peygamber göndəriyir onu bizim aramızdan bizim kimi insandan elçi seçib mələk göndərsəydi nə olardı? Lakin mələk göndərsəydi də göy aralanıb onlar Allahı görsəydilər də belə onlar iman gətirməyəcəkdilər. Çünki Əbu Cəhil və onun ətrafındakılar göz gözləri ilə ayın iki yerə parçalanmasını görür və iman gətirmir. Deyir ki, bu sehirdir. İman gətirməyən, qəlbi bağlı olan heç nəyə iman gətirən deyil. Elə zənn edəcək ki, bu bir sehirdir. Kitablar haqqında isə məlumatımız çox azdır. Allah subhanətə aləyə bəli, qeyd edib ki, hər bir elçiyə, Peyğəmbərə kitab nazil etdik ki, o kitabın vasitəsilə insanlar arasında hökum versinlər. Düzgün olanını onlara çatdırsınlar. Deyir ki, Bəqara surəsi, səhv eləmirəmsə 213-cü ayədir. Və kənən nəsə ümmətən vahidətən فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما كان فيه يختلفون İnsanlar bir ümmət idilər. İxtilafa düşmüşdülər. İxtilaf içində idilər. Və Allah subhanahu teala onlara qorxudan, Allahın əzabı ilə onlara qorxudan və bir də Allahın mükafatı ilə cənnətlə onları müjdələyən peyğəmbərlər göndərdi və onlarla da kitablar göndərdi. Yəni onlara kitablar nazil etdi hər birinə. Nə üçün? Cavabını da Allah subhanətə alə özü deyir. İnsanlar arasında hökum vermək üçün. Bu dəlildir ki, hər bir peyğəmbərə, hər bir peyğəmbərin kitabı olub. Lakin onlardan bizə məlum olanı yalnız dörd kitabdır və səhifələr. dört kitap hamlaza malum olan kitaplardır. Tevrat, Zabur, İncil, Kur'an-ı Kerim ve sayfeler de Musa ile İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri. Ala suresinde biri Fi Suhufi İbrahim ve Musa ayesinde. Musa ve İbrahim'in sayfeleri. Sayfeler ne gasp olunur Allah bilir. Belki de Musa Aleyhisselam ki gelir Allah Allah Teala ile danışmaya. Allah Teala özü əli ilə yazdığı iki lövhəni ona nazil edir. Tövratdan əli ilə yazdığı iki lövhəni ona nazil edir. Lakin görün nə bədbəxt Allahın lənətinə gəlmiş millətdir ki, Allahın öz əli ilə yazdığını qoruyub saxlamadılar. Böyük möcüzə idi bu. Bunu qoruyub saxlamaq vacib idi. Əgər bu türklərə nazil olsaydı, mütləq qoruyub saxlayacaqdılar olmayan şeyləri qoruyub saxlayırlarsa, onu da qoruyub saxlayarlar. Peyğəmbər s.ə.v-in saqqalı, nə bilim, tafsıqa, qılın və s. və s. şeylər. Bu kitabların da bilirsiniz, nazil olan vaxt Allahın kəlamı hesab olunurdu. Hal-hazırki vaxtda isə təhrif olunmuş Bəli, Allahın kəlamı da ola bilər içərisində, olmaya da bilər, insan kəlamı da ola bilər. Ona görə biz deyirik, təhrif olunmuş kitabdır. Demirik ki, bütün sözlər təhrif olunur, Allahın sözü yoxdur. Və demirik ki, bütün sözlər Allahın kəlamıdır. Allah kəlamı da var o kitablarda, insan kəlamı da. Tövrat da dəyişilib, İncil də Zəburda. Hamısı dəyişilib. Dəyişilməyən Quran-ı Kərim deyil ki, bundan sonra daha kitab gəlməyəcək dəyişilməlidir ki, kitab gəlsin. Və dəyişilməsində də səbəbkar həvalə olunmuş o yahudilər, nəsranilərdir. Ki, onlara bu kitablar həvalə olundu. Lakin layiqincə onu qorumadılar. Özləri dəyişdirdilər. Özlərinə sərf edən halalı haram etdilər, haramı da halal. Amma Quran-ı Kerimi Allah subhanahu teala nazil etdi və vəd etdi ki, mən onu özüm qoruyacağam. Fənzəlnə eləyikə və innə nəhnu nəzəlnə zikrə və innə ləhu ləhəfizun. Həqiqətən biz bu Quranı nazil etdik, şübhəsiz ki, biz də bunu qoruyub saxlayacaq. Quran-ı Kerim başqa səmavi kitablardan fərqlənir. Quran-ı Kərimin fərqi başqa səmavi kitablardan. Birincisi ondadır ki, bayaq dedim, təhrif olunmamış kitabdır və qiyamətə qədər qorunacaq Allah tərəfindən qorunacaq kitabdır. İkincisi, Quran-ı kərimdə keçmiş, indiki və gələcək hadisələr baş, barəsində söhbət gedir və onlar da baş verir. Bilirsiniz nə qədər möcüzəli şeylər var Quran-ı kərimdə ki, Allah qala deyil, sonradan neçə əsrlər keçdikdən sonra həmən kəlamlar öz təsdiqini tapıb həyatda dənizlərin arasında mani olması, miliklərin yaranması və s. Həmçinin Quran-ı Kerim sonuncu kitabdır. Ondan sonra bir daha kitab gəlməyəcək. Və sonuncu kitab da kamil kitab hesab olunur. Nə üçün? Çünki Allah subhanətə alə hər dəfə hökmlərini istədiyi kimi dəyişdirib, istədiyini ləğv edib, yeni hökm gətirib. Bu barədə Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala deyir, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن Allah على كل şeyin qadir Hər hansı bir, bir hökmü ləğv edəriksə ondan da yaxşısını və yaxud ona bənzərini gətirərək Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsən Allah subhanətə alə də o kitabların hökmünü ləğv edə edə Quran-ı kərimi gətirib necə ki köhnə pullar ləğv olunub təzə pul dövrəyə çıxanda köhnə pulu istifadə etmək olur Xeyr. Hara aparsan o pulu səndən götürməyəcəklər. Eləcə də oradadan çıxmış dini istifadə etmək istəsən, Allah subhanahu teala öz dini səndən qəbul etməyəcək. Qəbul olunan dini qəbul edib, o dinlə Allaha itaət etmək lazımdır. Bundan başqa Quran-ı Kerim ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən, ən çox çap edilən, hədiyyə olunan, satılan kitabdır. Quran-ı kərimi oxumamış başqa kitabları oxumaq mütləq səni çaşdıracaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına Ömər ibn Xatab radiyallahu anhını Tövratdan bir neçə səhifə gətirir. Deyir, ya Rasulullah, bax gör burada nə hökmlər var, Allah falan nə deyir? Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənir. Qəzəblənir. O qədər qəzəblənir ki, Ömər ibn Xatab radiyallahu anhın sifətindən görür ki, indi nə isə deyə bilər bu. sıfatı kızarır. Tez diyor ki Rabbine billahi Rabben ve bi İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen. O derece. <laughs> Rabbimiz Allah olmasına, Peygamberimizin Muhammed olmasına ve dinimizin İslam olmasına razıyıq. Ben deyən kimi Peyğəmbər səhəm sakitləşir. Deyir, vallahi, eğer Musa aleyhissalam sağ olsaydı, o da benim dinimə tabi olardı. Yəni bu sonuncu dinə. Bu dəlildir ki, fikir verin, İsa aleyhissalam gələndə də gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in dininə itaat edir. Yəni, Peyğəmbərlərin hamısı qayətdə belə Allahın sonuncu hökmlərini yerinə yetirəcəklər. Heç kəs əvvəlki hökmləri yerinə yetirməyəcək. Çünki sonuncu hökm Allah tərəfindən qəbul olunur. Yaxşı. Bəs bu kitablara qarşı bizim münasibətimiz necə olmalıdır? və səmavi kitablara qarşı. Hə? Səmavi kitablarda olan məlumatlar, o məlumatlar ki, Quran-ı kərimə zidd deyil, yəni uyğundur və müəfədər səhiyyə hədislərə uyğundur, onları Allahın kəlamı kimi qəbul edirik. Ki, bu Allahın kəlamıdır. Məsələn, Tövratda da, İncildə də ayələr var ki, qadın başını bağladı e, Sara görür ki, Sara yox. Yəni, qadının adı yadından çıxdı. İshakı görür o qadın. Yanındakı qızdan soruşur ki, kimdir o? Deyir İshak aleyhissalam. Tez ümiddən düşür, başını bağlayır. Həmsinin İncildə də bu ayələr var. Baş bağlamaq barəsində. Bu cür Quran-ı Kerim və yaxud səhər hədislərə uyğun gələn ayələr varsa, Allahın kəlamı kimi onu qəbul edirik. İkinci, duayələr ki, Qurana və səhiyyə hədislərə ziddir. Onları inkar edirik, qəbul etmirik. Allah kəlamı ola bilməz. Üçüncü, nə Quran-ı kərimə hədislərə zidd olur, nə də müvafiq. Bunlara deyilir İsrailiyyət. İsrailiyyət adlanan rəvayətləri rəvayət edirik. Amma onları nə təsdiq etmirik, nədə inkar etmirik? Təsdiq etmirik çünki təsdiq üçün əsasımız yoxdur. İnkar etmirik çünki bilmirik doğrudan da Allahın kəlamı da yoxsa yox. Buna da əsasımız yoxdur. Buna görə də bunun xüsusunda Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, həddisu anni və ləv ayə əbəlliqu anni və ləv ayə və həddisu an bəni İsrailə və lə hərəc mənim adımdan, məndən bir aya da olsa belə, bir hədis də olsa belə cəmaata çatdırın, rəvayət edin, danışın. Və İsrail evladlarından da həmsinin nə qədər istəyirsiniz danışın. Heç bir eybi olmaz, heç bir günah olmaz. Burada Peyğəmbər s.ə.v onu qəst edir. O söylər ki, nə ziddi Quran-ı kərimə, nə də müvafiq. Və hədisin sonunda da görünə deyir. وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerinin, oddan yerinin hazır olduğunu bilsin. Görün, bədbəxtlər, kimlər ki, utanmır və yaxud qorxmur və yaxud fikirləşir ki, elə hər hansı bir ideyasını həyata keçirmək üçün hədis adı ilə nə isə rəvayət etsin, onların halı necə olacaq? Deyir ki, bir nəfər ravi eşidir ki, hədis var, kim Quranı hər gecə, e, Quranı deyirəm, namaz, hər gecə durub 100 rükət namaz qılarsa, filan filan savada nail olar. Rabidən soruşur, deyir ki, filan kəsdən eşitdim. Gedir onun yanına. O da deyir, filan kəsdən eşitdim. Gedir həmən o şəxsin yanına. Belə-belə gəlir ilk dəfə onu vəzi danışanın yanına. Deyir ki, kimdən eşitdin? Deyir ki, kəsdən özün rəvayət etdin. Burada nə var ki? Cəmaatı çağırıram ki, çox ibadət etsinlər də. Bu da bir bədbəxt. Bəs bu hədisi eşitməmsən, lazım olsaydı belə Peyğəmbər s.ə.v dini tamamlamışdı. Bu şeyləri deyərdi də. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v eləmirsə, ondan sonra dinə təzə bir şey gətirmək, yeni bir şey gətirmək. O deməkdir ki, sən Peyğəmbərdən də Allahdan da ağıllısan. <laughs> bir nəfər məsciddə oturur, e, məsciddə xütbə deyir. Cəmaatın arasında da Əhməd bin Həmbəl, bir də İbn-i Mayin. Hər ikisi hədis alimləridir. Xütbəni danışan şəxs cənnət və cəhənnəmdən danışır. Ağzına gələn hədisləri cəhənnəmdə tutacaqlar, dilbi dartacaqlar, kəsəcəklər, neynəyəcəklər. Nə gəldi? Cəmaat qorxsun, ağlasın. Xütbə qutaran ki, mənə mücətirir buna pul. Elə əmmaməsində görə onun içinə pul dökürlər. Xütbəni gözəl danışdığına görə. Və hədisləri danışanda deyir ki, Əhməd bin Həmbəldən eşitdim, bu birisini deyir, İbn Mayindən eşitdim. Əhməd bin Həmbəldən, İbn Mayindən. Hamı dağılıb gedir, Əhmədlə İbn Mayin yaxınlaşır ona. Deyirsən, Əhməddən hansı hədisləri eşitmirsən? Deyir, filan filan hədisləri. Deyir, bax, mənəm Əhməd. Mən, mən sənə heç birinci dəfə görürüm. Məndən nə arda hədis eşitmirsən? Baxır belə, O biri sonra deyir ki, bəs İbn Mayin də mənəm. Məndən harada eşitdim sən hədis? Deyir, bəyəm, yer üzrdə siz təkcə sizsiniz Əhmədlə İbn Mayin. Bu qədər Əhmədlə İbn Mayin var ki. <laughs> Həm, həmçinin də istənilən dövrdə belə şeylər olub. Cəmaatın rəhbətini qazanmaq üçün nağıllar danışıblar. Kimisə sevdirmək üçün, hətta Peyğəmbər s.ə.v-in özünü şişitmək üçün nağıllar danışıblar. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbər s.ə.v-in varib olan şeyləri necə var danışsan, Allahın dediyini necə var çatdırsan zamata, o kifayət edəcək ki, Allah s.ə.v o səbəblə, onun vasitəsilə dini insanlara sevdirsin. Nə Allahdan, nə Peyğəmbərdən ağıllı ola bilməzsən. Nə deyiblər, onu oradan götür, çatdır zamata. Heç bir şey əlavə eləmə, heç bir şey də azaltma yenə. Allah subhanətə alə səni sevdirəcək. Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanahu teala bizə həqiqəti həqiqət olaraq göstərsin və o həqiqətlə getməyə bizə kömək olsun və batili də batil olaraq bizə göstərib ondan bizi uzaq etsin. Sanıq Allahümə və bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma bak, müəllif əxlaqsızlıq barəsində hədislər gətirir. Deyir ki, qiyamət günü insanların ən pisi o kəslər olacaq ki, onların onlar iki yüzlü olacaq. Yəni, iki yüzlü olan şəxslər o kəslər ki, müminlərin yanına gedir özünü mümin kimi göstərir, kafirlərin yanına kafir kimi əhlisinin yanına gedir, özünü əhlisinin kimi göstərir, əhlişiyin yanına gedir, özünü əhlişiyin kimi göstərir, türklərin yanına gedir, özü türklərə oxşadır və s. Bu cür şəxslər Allah dərgahında ən pis insanlardan olacaq. Şəxsən mənim üçün xalis türklər kimi namaz qılan və ya xalis şeylər kimi namaz qılan daha yaxşıdır Nəinki bəzi bizim məsədə gələn hansısa məqsədlə olan şəxslər. Bəli, bizim məsədə elə şəxslər gəlir, bu gizli deyil. Bizi yoxlamaq üçün, baxmaq üçün ki, biz orada nə danışırıq, hətta danışdıqlarımızı yazmaq üçün. Ancaq biz buna etiraz etmirik. Gəlib yazsınlar, istədikləri şeyləri də ora quraşdırsınlar. Biz buna etiraz etmirik. Əgər bizim Allahdan gizli heç bir şeyimiz yoxdursa, qəlbimizdəkini Allah bilir, Allahdan qorxuruq və Allah xatirinə danışırıq. Allah bilir dediklərimizi. Onlardan niyə görə qorxmalıyıq? Gəlin, məscidimiz açılır, minbərin altı da boşdur, minarələrin yanları da boşdur, hara istəyirsiniz, nə istəyirsiniz, quraşdırın. Və nə qədər doyunca oturun, qulaq asın. Nə danışırıq? Hər dəfədə şeyxin bu atəşli xavaricilərə qarşı dediyi sözləri işləyəcəksiniz. Akubalardan misal işləyəcəksiniz. Və s. <laughs> Elhamdülillah çox hikmətli dəvət aparır. Allah da Allah eləsin onun e, şeytan saçdırmasın. Artıq söz və yaxud artıq hərəkət etməsin ki, onun səhvindən hamımız bütün dəvət edə bilər, hamımız da pis ola bilər. Onu da müəyyən səhvlər eləyəndə sözsüz ki, şəriət səhvləri. Belə səhvlər, dünyavi səhvlər əlhəmdülillah etmir. Şəriət səhvləri etdikdə qardaşlar nəsiyyət edir. Nəsiyyəti də qəbul edir. Bəziləri kimi gedib bir-iki il haradasa oxuyub gəlir, nəsiyyət edirsən. Təkəbbürlüyündən yerə göyə sığmır. Qəbul etmir nəsiyyəti. Özünü e, alim sayır. Halbuki balaca uşaq da nəsiyyət edə bilər və ağıllı bir söz deyə bilər ki, hədisi bəlkə sənin ağılına gəlməsin o şey. Başqa bir hədisdə də deyir ki, burada çox gözəl nəsiyyətlər var. Bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v iki sətirdən ibarət ifadə deyir. İki sətirdən ibarət cümlə deyir. Bunun içində görür nə qədər nəsiyyət var. Fikir verin. Deyir ki, zənnə, cümana qatılmayın. Həqiqədən zənn ən, ən pis yalan, ən pis yalandır. Zən. Kimisə haqqında zən etmək, deyil ki, 99 faiz bu yalan ola bilər. 1 faiz ola bilsin ki, zənnin doğrusudur. Zənnə gümana qatılmayın. İkinci, bu tacirlərə aiddir. Bir-birinizin malını öldürmək üçün qiyməti azaldıb, gözəl sözlər istifadə etmək və s. səbəblərdən istifadə etməyin. Ucuz sata bilərsən, Ancaq onun malını öldürmək üçün görürsən ki, klient gəlib ondan mal almaq istəyir. Yaxınlaşırsan, onu çəkirsən qırağa ki, gəlmək sənə ucuz verərəm. Belə etmə. Bu haramdır. Peyğəmbər salsam qadağan edib. Amma klient özü həm onun malına baxsa, həm də sonra gəlib sənin malına baxsa, sizin imanınızı artıracaq. Və bəlkə də yadınıza düşəcək ki, hansısa əməllərdən çəkinəsiniz. Güclü hədisdir, Əbu Zərrə gələn qərət edir ki, Peyğəmbər sallallahu Rəbbindən rəvayət edir. Allah subhanətə alə deyir ki, ey qullarım, mən zülm etməyi, ey qullarım, Allah subhanətə alə deyir, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim. Sizin, sizin, sizə də onu haram buyurdum. Bir-birinizə zülm etməyin. Ey qullarım, hamınız, fikir verir, hədis təsdiq edirəm. Hamınız hə, gecə gündüz xəta edirsiniz, günah işlər görürsünüz, səhvə yol verirsiniz. Və mən o xətaları, o günahları bağışlayanam. Məndən bağışlanma diləyin, mən də sizin günahlarınızı bağışlayın. Ey qullarım, hamınız arzsınız. Hə, diqqətlə fikir verir. Nə qədər mal dövlətə qədər olsun, yenə də o şəxs acdır. Qəlbinin qənaətkər olması üçün tok olması için, gözünün tok olması için mütləq Allaha müraciət eləmək lazımdır. Allah insanı elə tərbiyələndirsin, elə ona ilham versin ki, o qani olsun. Onun üçün her bir şərait onu qani etsin. Edir, məndən istəyin, mən də sizi yedirdim. Ey qullarım, hamınız çılpaqsınız. Hani hamınız, hamınızın əyində geyim var. Amma çılpaqsınız deyir. Burada həm həqiqi geyin nəzərdə tutulur, həm də təqva libası. Hər hamısı bura daxildir. Allahdan istəyin, Allah da sizi geyindirsin. Ey qullarım, əgər sizdən əvvəlkilər və sonrakılar, insanlar və cinlər hamınız bir yerə yığışsaz və günah işlər görsəz, ən pis günahkar kimi ən pis günahkarın etdiyi günahlardan etsəniz, mənə heç bir zərər toxundurmayacaqsınız. Mümkündən heç bir şey azalmayacaq. Nə etsəz ölsə özünüzə edəcəksiniz. Həmsinin əksinə hamınız yığışsanız, ən yaxşı əməl sahibi kimi əməl etsəniz, yenə də mənə heç bir fayda verməyəcəksiniz. Mümkün deyilsə artmayacaq. Və hamınız yığışsanız və hər kəs istədiyi qədər nə istəsə mən də ona istədiyini versəm, bütün hamıya, cinlərə, insanlara mülkündən heç nəz olmaz. Fikir verin, əvvəlcə deyir, heç nəz olmaz. Sonra insanın o boş başı başa düşmək üçün deyir ki, dənizə iğnənin daxil edib çıxartdıqda dənizdən nə qədər azalırsa, o qədər mülkündən azalır. Ümumiyyətlə, mülkündən heç nəz olmaz. Əvvəlcə hədisin əvvəlində belə deyir, mülkündən heç nəz olmaz. Sonra isə insana o dəhşəti göstərmək üçün ki, nə qədər azala bilər, bu qədər versəm. Müqayisə eləmək üçün. Deyir ki, dənizə bir dəfə iynəni salıb çıxardanda nə qədər azalırsa, hamını da istədiyini versin, o qədər azala bilər. Fikir ver, subhanallah. Və bu, mənim sizin üçün hazırladığım ahirət neymətləridir. Qiyamət günü kim xeyir taparsa, indi buna da baxın. Ey, görün, Allah subhanətə alə necə danışır. Kim xeyir taparsa, yəni xeyrən xeyr ona nəsib olarsa qiyamət günü Allahı həmd etsin. Yəni bu Allah tərəfindən. Kim başqa bir şeyə nail olarsa, əzaba düşər olarsa, özündən başqa heç kəsi qınamasın. Subhanallah. Görün, bu cür cümlələr əvəzsiz olan, əvəzi olmayan cümlələrdir. Allah tala yalnız belə danışa bilər. O yalnız belə sözlər deyə bilər. Allaha da inanmayanlar bu kafir olan şəxslərin Allah subhanət hələ onlara hidayət versin. Əgər inatkarlar göstərib Allaha inanmırlarsa, Allah onları yerlə yeksan eləsin, lənət eləsin Allah. Hədis Buxari Müslüm, səhəl hədisdir. Tapıb deyərəm sənə. 40, 40 hə, e, şeydə var. Nə var, yəni 40 hədis toplumunda var. Subhanəllahumma və bihamdik.